บุ๊กทูยี่สิบเก้านี่ออกชีวที่ร้านอาหารหนึ่ง på restaurant 1โต๊ะนี้ว่างไหมคะ Er bordet ledigt ดิฉันอยากได้รายการอาหารค่ะ Må jeg bede om menukortet? คุณมีอะไรแนะนำไหมคะ Hvad kan du anbefale? ดิฉันขอเบียร์ค่ะ Jeg vil gerne have en øl. ดิฉันขอน้ำแร่ค่ะ Jeg vil gerne have en dansk vand. ดิฉันขอน้ำส้มค่ะ Jeg vil gerne have en appelsinjuice. ดิฉันขอกาแฟค่ะ Jeg vil gerne have kaffe. ดิฉันขอกาแฟใส่นมค่ะ Jeg vil gerne have kaffe med mælk. กรุณาใส่น้ำตาลด้วยนะคะ Med sukker tak. ดิฉันขอชาค่ะ Jeg vil gerne have te. ดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะ Jeg vil gerne have te med citron. ดิฉันขอชาใส่นมค่ะ Jeg vil gerne have te med mælk. คุณมีบุหรี่ไหมคะ Har I cigaretter? คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะ Har I et askebæger? คุณมีไฟไหมคะ Har du ild? ดิฉันขาดซ่อมค่ะ Jeg mangler en gaffel. ดิฉันขาดมีดค่ะ Jeg mangler en kniv. ดิฉันขาดช้อนค่ะ Jeg mangler en ske.